Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 1. srpnja 1916. godine. Već sedam dana i noći britansko topništvo gađa njemačke položaje kod rijeke Some. Na sjever Francuske britanska vojska dovukla je 2 milijuna 960 tisuća granata raznih kalibara. Namjeravala ih je većinu upotrijebiti u pripremi velike ofenzive koja je trebala rasteretiti francusku vojsku, koja je kod Vardena jedva odolijevala njemačkim napadima. Plan je bio napasti njemačke položaje na frontu širokom 34 km sjeverno od Some. Prije napada pješaštva, zapovjedništvo britanskih ekspedicijskih snaga namjeravalo je spaliti njemačke položaje, razderati Bodljikovu žicu ispred njemačkih rovova, urušiti te rovove, pobiti sve u njima, zbrisati slice zemlje puteve koji su vodili prema njemačkim linijama i onemogućiti opskrbu prednjih položaja njemačke vojske. Prvog dana bombardiranja ispaljeno je 138 tisuća granata. Taj prvi dan bombardiranja opisuje britanski povjesničar, satnik Graham Chamley Wynne. Granate teškog topništva zabile su se u njemačke položaje. Zemlja se tresla i poljuljala su se skrovišta iskopana duboko pod zemljom. Negdje se urušila i cijela strana rova. Negdje je zemlja zatrpala ulaze u skrovište i žive zakopala vojnike u njima. Do večeri neki dijelovi njemačkih položaja jedva da su se mogli prepoznati. Posvuda su bili duboki krateri. 26. lipnja 1916. britanska vojska upotrebila je još strašnije oružje. Uz granate prema njemačkim položajima pušteni su i bojni otrovi. Vjetar je bio povoljan i nosio je to strašno oružje prema njemačkim rovovima. U rane sate 26. lipnja oblaci klora došli su do njemačkih položaja i, kako su teži od zraka, ispunili su svaku udubinu na zemlji. Ti gusti oblaci puzali su poput živi bićani stepenice koje su vodile u skrovišta, ispunjavajući ih otrovom sve dok prskalice nisu poništile učinak klora. Klor je u Prvom svjetskom ratu prva upotrijebila njemačka vojska. Klor je bio nus proizvod u kemijskoj industriji. Njemački koncern IG Farben imao je monopol u njemačkoj kemijskoj industriji. Prvi čovjek tog koncerna, Karlo Duisburg, već je jedanput spasio njemački ratni stroj kada je uspio sintetizirati nitrate, vitalan sastojak u proizvodnji visokorazornog eksploziva. Organski nitrati mogli su se samo uvesti iz krajeva koji su bili pod kontrolom snaga Antante i inženjeri i tehničari IG Farbana uspjeli su nitrate umjetno proizvesti. Duisburg je odlučio pomoći njemačkom ratnom stroju tako što će iskoristiti klor. Taj nus proizvod kojeg je njemački koncern imao u izobilju. Klor se ispuštao niz vjetar iz cilindara pod pritiskom. Klor je ubijao tako što je poticao nakupljanje tekućine u plućima. Ljudi bi se od klora udavili na suhom. Prva obrana od klora bila je stavljanje mokre krpe preko usta. Klor je topiv. Kasnije se protiv napada klorom branilo prskalicama koje su raspršivale vodu. Nakon klora tog 26. lipnja 1916. britanska vojska je protiv njemačkih položaja upotrebila još jedno novo oružje. Satnik Wynne piše. Tijekom poslijepodneva prvi su se puta pojavila zračna torpeda koja su se ispaljivala iz teških minobacača. Dolazila su skoro okomito s velike visine, ta su se čudovišta zabijala duboko u zemlju i onda bi eksplodirala. Tone zemlje i veliki komadi krede i stijena bili bi bačeni u zrak. Iza njih ostajali su krateri duboki četiri i široki pet metara. Samo su najdublje iskopana skrovišta mogla izdržati njihov udar. Nijemci koji su dotad bez napora i straha izdržali pakao britanskog bombardiranja sada su bili uzbudjeni. Svaki im je živac bio napet dok su osluškivali taj vraži zvuk obrušavajućeg torpeda i čekali da nakon tupog zvuka udara torpeda u zemlju odjekne snažna eksplozija. Sedmi dan bombardiranja trebao biti najjači. On je trebao dokrajčiti ono što je ostalo od prednjih njemačkih položaja i tako pripremiti put britanskom pješaštu, koje je ujutro 1. srpnja 1916. trebalo krenuti u napad. Zadnjeg dana tog bombardiranja na njemačke položaje sjeverno od Some britansko topništvo ispalilo je 375 tisuća granata. Ali to teško bombardiranje nije uništilo prve njemačke položaje. U prvih dvije godine Prvog svjetskog rata njemački su zapovjednici naučili da ne drže graninu svojih trupa u prvim linijama rovova njih su branila samo odabrana strojnička odjeljenja, sastavljena od najboljih vojnika. Iza te prve linije nalazile su se još dvije, izuzetno dobro utvrđene linije rovova, u kojima je bila zaštićena glavnina njemačkih snaga. Da stvar za britansku vojsku bude gora, to sedmodnevno bombardiranje nije uspjelo pobiti njemačke vojnike na prvoj liniji. Satnik Win piše... Sedam dana i noći njemački vojnici sjedili su na dugim drvenim klupama ili su ležali na žičanim krevetima u svojim skrovištima. Bile su to rupe pune opakog smrada, neke od njih bile su duboke i do šest metara. Nesnosna buka i potreba za stalnom budnošću nisu im dali spavati. Usto to bili su obuzeti strahom da bi ta njihova skrovišta u svakom trenutku mogla postati grobnice iz kojih nije moguće izaći. Rijetko bi dobili toplu hranu, uglavnom su živjeli od konzervi. Mnogi od tih odabranih vojnika nisu mogli izdržati to sedmodnevno bombardiranje. Neki od njih poginuli bi u pokušaju da pobjegnu iz tih rupa iskopanih duboko ispod zemlje. Drugi su izgubili razum, treći su pretrpjeli šok od neprestanog bombardiranja. Tako su liječnici Prvog svjetskog rata nazivali ono što se danas zove posttraumatskim stresnim poremećajem. Ali većina njemačkih vojnika ostala je živa. Oni su preživjeli i najgori sad bombardiranja koji je počeo neposredno prije napada pješaštva. 1. srpnja u 6.30 ujutro sve raspoložive cijevi britanskog topništva otvorile su vatru na njemačke položaje. Satnik Win piše. Ogromne eksplozije najtežih granata jedine su se mogle razaznati u stalnoj grmljavini tog bombardiranja. Pravilni razmaci u kojima su padale te granate davale su određeni ritam toj grmljavini. Nestao je bilo kakav trak sustavu rovova, pokidane su sve telefonske linije prema rovovima, uništene su i zadnje isturene topničke bitnice, iako su bile ukupane i do tri metra u zemlju. Kroz duge periskope koji su virili iz njihovih skrovišta, njemački izvidnici mogli su vidjeti kako iznad britanskih grudobrana izviruje masa čeličnih kaciga. S druge strane ničije zemlje nalazio se ponos Velike Britanije. Treća i četvrta britanska armija koje su određene za napad na Somi bile su sastavljene isključivo dobrovoljaca. Nitko tih vojnika nije unovačen. Svi su se oni dobrovoljno javili u vojsku. Ta je vojska pažljivo opremljena i uvježbana. Britanska profesionalna vojska nestala je u prve dvije godine Prvog svjetskog rata. Oni vojnici, dočasnici i časnici koji su ostali na životu raspoređeni su među te nove vojnike kako bi svojim iskustvom bili okosnica te nove vojske. Bitka na Somi trebala je biti veliko vatreno krštenje te vojske. Ujutro 1. srpnja 1916. oko dvjestotinjak tisuća britanskih vojnika bilo je spremno za napad. Nulti sat napada ovako je opisao britanski povjesničar John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat. Opisa nultog sata 1. srpnja ne nedostaje. Mnogi od njih govore o dugim linijama mladih ljudi koji na svojim leđima nose 30 kg opreme. Ta se oprema smatrala nužnom za dugu borbu koje je te mladiće čekala iza njemačkih linija. Mnogi od tih opisa govore o njihovom dobrom raspoloženju i uvjerenju da će uspjeti u napadu. Neki opisuju i razmetanje poput onoga kada su bataljuni prije izlaska iz rovova ispucavali nogometne lopte na ničiju zemlju. Opisuje se i izlazak jarkog sunca koje je rastjeralo jutarnju maglu. Također se opisuje i uvjerenje da se ispred tih vojnika nalazi prazno bojište kojeg je ispraznila sedmodnevna topovska vatra. 1. srpnja 1916. u 7.30 britanski časnici puhnuli su u zviždaljke i prvi se popeli ljestvama preko grudobrana. Za njima su izašle desetine tisuća vojnika. Ono što je uslijedilo obično se opisuje riječima masovna klaonica – do kraja tog dana poginuće skoro 20.000 britanskih vojnika. Njih 40.000 bit će ranjeno. Taj se događaj opisuje kao najveća katastrofa u britanskoj vojnoj povijesti i kao jedna od najvećih katastrofa u povijesti ratovanja. Da stvar bude gora, ofenziva na Somi nastavljena je nakon te katastrofe. Britansko zapovjedništvo pokušalo je na Somi razbiti pat poziciju na zapadnom ratištu. Na kraju su žrtvovali više od pola milijuna ljudi kako bi pomakli ratište za par kilometara. Na zapadu stvari su ostale onakve kakve su bile i na kraju 1914. godine, govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Stabilizacija bojišta na, na zapadu u Prvom svjetskom ratu i pretvaranje tog bojišta zapravo u golemi sistem rovova i sa jedne i sa druge strane, dakle sa, s jedne strane Njemačke, s druge strane e, francuske i britanske vojske, je zapravo posljedica propasti šlife novog plana. Taj plan je nazvan po grofu Alfredu von Schlieffenu koji je 1891. do 1906. godine bio načelnik E, glavnog stožera njemačke vojske. E, taj njegov plan je zapravo izravni odgovor na sklapanje Saveza Francuske i Rusije 1892. godine i plan je, prva varijanta tog plana je napravljena 1899. godine i onda je on kasnije zapravo samo dorađivan sve do početka Prvog svjetskog rata. Pretpostavka je dakle da će Njemačka morati ratovati i sa Francuskom i sa Rusijom, a ideja je izbaciti Francusku iz rata prije nego što Rusija može mobilizirati svoju golemu vojsku, golemu po ljudskom potencijalu, ne toliko po e, tehničkoj opremljenosti i uvježbanosti trupa. Ideja je da je u osnovi bila, odnosno procjena, da će 15. dana rata na zapadu i Francuska i Njemačka vojska biti sposobne, odnosno biti na razini za odlučnu bitku a da će s druge strane Rusiji e, trebati najmanje šest tjedana da uopće mobilizira dovoljan broj vojnika da bi mogao parirati Njemcima na istoku. Zbog toga je recimo po prvotnoj varijanti tog plana za obranu istoka Njemačke, odnosno istočne Prusije, bilo predviđeno samo osam divizija. Naravno, ideja je bila da nakon što se zada odlučan udar Francuzima, se goleme e, vojne jedinice, zahvaljujući njemačkom izvrsnom e, sustavu željeznica, prebace na istok i nakon toga obračunaju sa Rusijom, odnosno sa ruskom vojskom. Grof Alfred von Schlieffen bio je sin pruskog generala. Kao uzoran sin uzorne pruske obitelji 1854. stupio je u prusku vojsku. Kao mladi časnik služio je u gardijskim kopljenicima, ali ubrzo upućen u glavni stožer, instituciju koju je stvorila pruska vojska. Šlifen je kao stožerni časnik sudjelovao u sedmotjednom ratu protiv Austrije i prusko-francuskom ratu. Godine 1884. imenovan je za načelnika vojno-povijesnog odjela glavnog stožera. Sedam godina kasnije Šlifen će naslijediti Alfreda von Walderzea na mjestu načelnika njemačkog velikog glavnog stožera. Taj Alfred von Schlieffen, kojeg povjesničari obično opisuju kao čovjeka bez hobija, koji je do ponoći znao raditi u stožeru i koji se jedino opuštao dok bi kćerima čitao dijela iz vojne povijesti, tvorac je jednog od najznačajnijih dokumenata u povijesti 20. stoljeća, ratnog plana koji nosi njegovo ime. Taj plan je nastao na neki način i kao posljedica Francusko-Pruskog rata 1870-71. Naime, procjenjeno je da udar u sredinu preko Rajne više nije moguć, jer s druge strane je Dakle, u Francuskoj se nalazi veliki sustav utvrda. Njemačkoj vojsci bi trebalo naprosto previše vremena da razbije taj sustav utvrda, bez obzira na e, topništvo kojim raspolaže. E, iznad toga se nalazi dakle, Luksemburg i područje Ardena koje je bilo procijenjeno je prešumovito na krajnjem jugu se nalazi Švicarska koja ne samo da je neutralna, nego je i terenski reljefno izrazito nepogodna za neka veći udar i ostala je zapravo kao varijanta Flandrija, odnosno Belgija. Dakle, upad preko Belgije, prema sjeveru Francuske, izbijanje prema, s jedne strane prema Lamanšu, istodobno veliki pritisak e, prema Parizu. To je na neki način bi to impliciralo i udar zboka dakle u leđa e, kasnije ovaj, francuskoj vojsci, što bi trebalo olakšati taj završni obračun koji je trebao slijediti otprilike nakon 15 dana ratnih djelovanja. Helmut von Moltke stari feldmaršal koji je vodio prusku vojsku u velikim pobjedama protiv Austrije i Francuske traži od stožernih časnika marljivost. Šlifen je bio marljiv. Sate, dane, mjesece i godine provodio je radeći do ponoći, proučavajući zemljovide, rasporede trupa, cestovnu i željezničku mrežu i stvarajući plan koji bi carskoj Njemačkoj trebao brzo donijeti pobjedu u novom europskom ratu. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše. Njegovo ponoćno cijepidlačenje nije imalo za cilj prilagodbu broja njemačkih vojnika i opreme francuskom broju ljudstva i opreme. Ono je imalo za cilj odrediti koliko njemačkih vojnika i opreme mogu podnijeti belgijske i francuske ceste. Takvi su računi bili temelj stožerne obuke. Stožerni časnici proračunavali bi koliko se vojnika kojom brzinom može progurati kroz određeni dio bojišta. Poznato im je bilo da korpus u napredovanju ima kolonu dugu 29 km. Vojnik je mogao podnijeti samo do 32 km usiljenog marša na dan. Ako bi korpus napredovao po jednoj cesti u jednoj koloni, njegovom začelju trebao bi cijeli dan da dođe do mjesta s kojeg je krenulo čelo korpusa. Korpus u tom slučaju ne bi niti napredovao. Ako bi postojale dvije ceste i ako bi korpus napredovao u dvije kolone, začelje bi moglo preći 15 km. Što je bilo više cesta na raspolaganju, to bi korpus brže napredovao. Šlifren je priznao da bi za njegov plan bilo idealno da na zapadu svaka dva km bude jedna cesta. Šlifan često nije imao razumijevanje za konkretne probleme na terenu. Jednom ga je jedan od njegovih pobočnika upozorio da bi jedna rijeka mogla predstavljati ozbiljan problem za napredovanje. Grof je hladno pogledao tog časnika, odmahnuo rukom i rekao to je neznatna zapreka. Usto, Moltke stariji od stoženih časnika zahtijevao i maštu i obzire prema političkoj i diplomatskoj situaciji u Europi. Moltke je surađivao s kancelarom Otom von Bismarckom, koji uvijek pazio da Njemačka nikad ne dođe u situaciju da ratuje na dva fronta. Šlifen nije imao Moltke u maštovitosti obzire, a Bismarckovi nasljednici nisu bili daroviti poput željeznog kancelara. Ono što je bilo problematično u tom planu to što je on vremenom postao mm, matematički nevjerojatno precizan. On je gotovo iz sata, bio razrađen gotovo ono iz sata u sat doslovce što i kako će se gibati njemačka vojska, kako će napredovati, kojim pravcima, kojim cestama i tako dalje njemačke vojne jedinice. I to se pokazalo neodrživim 1914. godine, ponajprije zbog toga što je carska Rusija neočekivano brzo uspjela mobilizirati velik broj vojnika i zarati Njemcima na istoku kod Tannenberga, u prvoj bici kod izrazito velike probleme zbog kojih su Njemci morali prebacivati trupe sa zapada na istok. Drugi problem koji se pokazao i koji je zapravo doveo do, do propasti tog plana je činjenica da Moltke, koji je naslijedio von Schlieffena kao načelnik njemačkog glavnog stožera koji je to bio 1914. za, za vrijeme ovaj, početka, u vrijeme početka Prvog svjetskog rata, e, nikako nije uspjevao e, držati zadovoljavajuće snažno desno krilo svoje vojske, a upravo to desno krilo njemačke vojske je bilo glavno koje će pritiskati kroz Belgiju i preko Belgije na Francusku i na Parizu. Kad je postalo jasno da se veliki europski rat ne može izbjeći, britanski ministar vanjskih poslova Sir Edward Grey izjavio je da se širom Europe gase svjetla i da tko zna kada će se ponovo upaliti. I Grey je bio u pravu. Još se niz državnika užasavao velikog europskog rata ali evropljani nisu dijelili taj osjećaj. Francuski veleposlanik Maurice Paleolog ovako je opisao raspoloženje koje je vladalo u Sankt Petersburgu. Trg ispred zimske palače bio je pun. Okupilo se ogromno mnoštvo koje je nosilo zastave, ikone i portrete cara. On se pojavio na balkonu palače. Mnoštvo je u isti trenutak kleknulo i zapjevalo rusku himnu. Za te tisuće ljudi koji su kleknuli, car je bio istinski vladar, imenovan od Boga, vojni, politički i vjerski vođa i apsolutni gospodar njihovih tijela i duša. U Francuskoj je također vladalo euforično raspoloženje. Povjesničar Richard Cobb ovako ga opisuje. Potpuni stranci obraćali su se jedan drugome na ulici riječima koje kao da su došle iz Alise u zemlji čudesa. Koji si ti dan? Upitao bi čovjek potpunog stranca i prije nego što bi dobio odgovor rekao bi ja sam mobiliziran već prvog dana. Stranac bi onda odgovorio ja ću biti mobiliziran tek za devet dana. Na to bi i dobio odgovor – Loše si sreće, dok ti dođeš na red, sve će biti gotovo. Drugi bi pak rekao, ja ću biti mobiliziran za tri dana, pa neću morati čekati tako dugo. A kad je jedan rekao da će biti mobiliziran tek za 11 dana, rekli bi mu, ti nikad nećeš doći do Berlina. U Minhenu veliko se mnoštvo okupilo prvo kolovoza kako bi čulo proglas o mobilizaciji mnoštvo je bio čovjek koji se zvao Adolf Hitler. Kasnije je napisao da je u tom trenutku zahvalio nebesima što su mu dopustila da živi u tim vremenima. U Berlinu se njemački car Wilhelm II pojavio na balkonu palače odjeven u sivu odoru i obratio se ovim riječima okupljenom mnoštvu. Kucno je sudbonosan trenutak za Njemačku. Zavidni ljudi sa svih strana svijeta prisilili su nas da pribjegnemo opravdanoj obrani. Mač je na silu uguran u naše ruke. I sada vam zapovjedam da odete u crkve, kleknete pred Bogom i molite ga da pomogne našoj hrabroj vojsci. Niti molitve neće pomoći njemačkoj vojsci da ispuni ono što je Schliffen propisao svojim planom. Oni su načalno računali da se Belgija neće braniti. Suočena sa najmoćnijom ratnom mašinerijom koja je u tom trenutku postojala na svijetu, makar kada je riječ o kopnenoj vojsci, oni su naprosto računali Njemci će se, Belgijanci, pardon, će se prepustiti svojoj sudbini, međutim Belgijanci bez obzira na tu svoju malu vojsku su se branili. Još jedan detalj koji doduše nije toliko odlučujući za 1914. godinu e, je Velika Britanija. Naime, Velika Britanija e, nije ušla u rat zato što je Njemačka napala Francusku, nego zato što je Njemačka pogazila belgijsku neutralnost svojim napadom u kolovozu 1914. A prema ugovoru iz prve polovine 19. stoljeća e, Velika Britanija je bila jasno obvezana ući e, u rat na strani Belgije protiv bilo koga tko pogaze njenu neutralnost i Velika Britanija, iako je raspolagala sa u to doba za tadašnje standarde veoma skromnom vojskom je vrlo brzo uspjela poslati svoje ekspedicijske snage, odnosno BF, britanske ekspedicijske snage, upravo u, u Belgiju u rujnu 1914. godine Francuzi definitivno uspijevaju zaustaviti njemačku vojsku kojem je na terenu zapovjedao von Kluk na, Marni i nakon toga se bojište na zapadu zapravo stabiliziralo tako rekord sfera 1918. uz naravno određene pomake bilo s jedne, bilo s druge strane i prešlo se u nešto što je kasnije nazvano rovovskim ratovanjem. Britanske ekspedicijske snage počele su se 11. kolovoza iskrcavati u Lavru. Na kontinent su došle četiri pješačke i jedna konječka divizija. Krajem kolovoza te su snage došle na kanal Mons Condé, vodenu prepreku koja se ispriječila nadiručoj njemačkoj vojsci. Britanska vojska je bila jedina profesionalna vojska u Europi. Njezini vojnici ratovali su u nizu kolonijalnih ratova. Početkom 20. stoljeća britanska vojska naučila je u Burskom ratu što dobro uvježban strijelac naoružan puškom, zatvaračem i spremnikom može napraviti nadirućem pješaštu U Burskom ratu burski komandosi u više su navrata nanijeli teške poraze britanskoj vojsci. Britanski vojnik bio uvježban ispaliti 15 metaka u minuti i bio je uvježban da ti meci pogode cilj. Svatko tko bi bio bolji od tog rezultata dobivao bi veću plaću. Britanska vojska svakom je vojniku koji je u slobodno vrijeme htio vježbati gađanje besplatno davala streljivo. Kod Monsa britanska vojska ukopala se i čekala na napad šest njemačkih divizija. Kako je napad izgledao, opisao je satnik Walter Blum iz 12. brandemuških grenadira. Ispred moje satnije ležala je izuzetno duga, ravna i vodom natopljena ledina. S lijeve strane završavala je nizom razbacanih kuća, a s druge uskim trakom šume. Na njezinom kraju nalazilo se nekoliko građevina. Između njih mirno je paslo nekoliko krava. Uskoro smo saznali da su Britanci pretvorili svaku kuću i svaki zid u tvrđavu. To su vjerojatno naučili u nizu kolonijalnih ratova koje su vodili. Samo što smo napustili rub šume, doletio je plotun metaka koji je prohujao pored mene. Tada sam čuo nekoliko krikova. Pet ili šest mojih u sivo odjevenih momaka pali su u travu. Činilo se da vatra dolazi iz daleka. Mi smo napredovali kao na vježbi, a u daljini čuo se oštar bubnjajući zvuk. Tada bi nastupila kratka pauza, pa opet bubnjanje. Bile su to strojnice. Satniju satnika Blojema nisu uništile britanske strojnice, već puške tipa Lee Enfield. Britanski vojnici radili su ono što su naučili u vojarnama i kolonijama. Ispalili su iz pušaka 15 ili više metaka i većina tih metaka pogodila je svoj cilj. Kada je izbio prvi svjetski rat, ta vojska je bila vjerojatno, odnosno ti vojnici su bili vjerojatno najbolje uvježbani vojnici na svijetu. Međutim, pokazalo se da su oni bili uvježbani za jedno, a način ratovanja, odnosno ono u što se prometnuo prvi svjetski rat je bilo nešto sasvim drugo. Oni su bili ljudi koji su vjerojatno najbolje baratali puškama od svih ljudi, koji su bili izvrsno fizički uvježbani, koji su bili taktički dobro e, obučeni. Ono što je britanskoj vojsci nedostajalo i što se itekako osjetilo, oni su prvo imali iznimno ozbiljan manjak topništva, zatim minobacača, strojnica, i granata, posebno kvalitetnih granata. Britanci su ušli u prvi svjetski rat sa izrazito nekvalitetnim i slaboprobojnim granatama. Postavka britanske vojske je naprosto bila da će rat biti brz i pokretan i kratkotrajan. Rat, prvi svjetski rat na zapadu je dugotrajan i izrazito statičan i oni na to naprosto nisu bili pripremljeni. Ta vojska je u kolovozu kada ulazi u rat zbog eto, njemačkog napada na Belgiju, brojala otprilike 750 tisuća ljudi. BEF je dakle upućen u Belgiju, međutim ono što je poslano je do kraja godine praktički istopljeno, to je nestalo. Su, borbe su bile prekrvave i već su postale statične, na, što nisu ovaj, e, bili naprosto pripremljeni, kao što sam kazao, Britanci. I pokazalo se da Velika Britanija, ako želi sudjelovati u Prvom svjetskom ratu, a ne samo sa svojom mornaricama, da mora na neki način dignuti, odnosno osposobiti masovnu vojsku kao što su imali i Francuska i Rusija i Austro-Ugarska i Italija i Njemačka i tako dalje. Britanska vojska, kao uostalom i druge vojske Prvog svjetskog rata, nije imala sreće sa svojim feldmaršalima i generalima. Bernard Montgomery, mladi poručnik koji se borio u Belgiji tijekom Prvog svjetskog rata i koji će slavu steći u Drugom svjetskom ratu, ovako je opisao ljude koji su zapovjedali britanskom vojskom. Viši časnici nisu imali nikakvog dodira sa časnicima u pukovniji i običnim vojnicima. Oni su živjeli u luksuzu koji je postajao sve veći kako se povećavala udaljenost stožera od bojišta. U tome nema ništa lošeg ako između časnika i vojnika postoje i simpatija – ali toga nije bilo. Uz to zaprepastile su me žrtve koje smo podnosili. Takozvani borbeni generali toga rata zapravo su bili ljudi koji uopće nisu marili za živote svojih vojnika. Postoji priča o načelniku stožera britanskih ekspedicijskih snaga koji se trebao vratiti u Englesku nakon teških borbi u zimu 1917. na 1918. na frontu kod Pašendela. Prije nego što je otišao, zaželio je posjetiti bojište. Kad je vidio blato i strašne uvjete u kojima su se njegovi vojnici borili i umirali, užasno se i rekao Vi meni želite reći da se vojnici bore pod takvim okolnostima. I kad su mu zaprepašteni zapovjednici rekli da na bojištu nema drugih uvjeta osim onih koje upravo vidi, on je još rekao Zašto mi nitko nije rekao nešto o tome i otišao? bitna odlika gotovo svih zapovjednika Prvog svjetskog rata, a rekao bih čak posebno britanskih, je nemaštovitost. Prvi zapovjednik Befa bio je uh, e, Feldmarshal French, on osim što je bio prilično ovaj, nemaštovit, njihova bitna odlika je to da su bili vrlo metodični. Ali to se nije pokazalo, to se pokazalo nedovoljno. French je imao još tu vrlo nezgodnu e, osobinu da je izrazito loše komunicirao, da, dakle non stop se svađao sa svojim francuskim kolegama i non stop se svađao sa svojim podređenima. Druga stvar, on je bio psihički malo labilan i kada je došao u Belgiju u ljeto 1914. On je bio nevjerojatan optimist, bez ikakvog realnog pokrića. Nakon prvih poraza postao je grozomoran pesimist koji gotovo pa da je trebalo liječiti od depresije nakon što su Njemci zaustavljeni na mani, za što duše Britanci baš i nisu pretjerano zaslužni, njegov optimizam je ponovo naglo porastao, za što ponovo nije imao nikakvog pokrića. I zbog mnogih razloga u koje treba uključiti svakako ovaj i, i vojne neuspjehe i nesposobnost da se iznađe nekakva taktika kojom bi se nekako eliminirao taj problem rovskog ratovanja, French je smijenjen 19. prosinca 1915. Umjesto njega je došao i on je ostao na, na tom e, položaju do kraja feldmašal Douglas Heg kojim se osim ovih psihičkih oscilacija mogu prepisati druge odluke koje je imao French uz činjenicu da naravno bolje komunicirao i sa podređenima i sa francuzima. On, kao i većina zapobjednika Prvog svjetskog rata, nije pokazivao naročit interes za to kako živi vojska i kako je običnom vojniku u rovu. On nije bio pretjerano pogođen prvog dana bitke na Somi kada je dobio katastrofalne izvještaje o zastrašujućim britanskim gubicima. Također se može kazati da taj čovjek nije imao vojnički gledano doslovce ni jedno jedino zrnce mašte. I to je ono što se njemu sve skupa i tekako zamjera u britanskoj vojnoj povijesti. Dakle, nema što hladnoća na neki način za patnju podređenih vojnika, nesposobnost da riješi problem rovskog ratovanja. Ono što mu ipak treba uzeti u plus je to da je na samom kraju rata 918. da su pobjedničke operacije za zapadnih saveznika dobrim, dobrim dijelom bila zapravo njegovo djelo. Sir John French nije mogao podnijeti da vojska koju on stvara u miru nestane u prvoj godini rata. Na kraju mu je oduzeto zapovjedništvo. Glavnu ulogu u tom oduzimanju imao je Sir Douglas Haig, koji je iskoristio posjet britanskog kralja Georgea V kako bi mu rekao da je French izbor velike slabosti i da u njega nitko nema povjerenja. Naravno, Haig je naslijedio Frencha. I dok smijenjeni zapovjednik nije mogao podnijeti smrt časnika i vojnika s kojima je provodio predratne dane, novi zapovjednik nije mario za živote onih kojima je zapovjedao. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše činilo se da se on kreće kroz užase Prvog svjetskog rata kao da ga vodi neki unutarnji glas koji mu govori da on ima viši cilj. Haig je bio odani pristaša spiritualizma i fundamentalističke vjere. Kao mladi časnik prisustvovao je spiritualističkim sansama jednom ga je medij navodno spojio s Napoleonovim duhom. Kao vrhovni zapovjednik britanskih ekspedicijskih snaga pao je pod utjecaj prezbiterijanskog kapelana čije su ga propovjedi učvrstile u uvjerenju da je on u izravnoj vezi s Bogom i da mu je namijenjena velika uloga u božanskom planu. Bio je uvjeren da tu vjeru dijele i vojnici pod njegovim zapovjedništvom. Oni su, kako je on to smatrao, trebali podnositi opasnosti i patnje i to je bila njihova uloga u ratu kojeg je on vodio. Haig je preuzeo zapovjedništvo nad britanskim ekspedicijskim snagama u prosincu 1915. i počeo ih je pripremati za veliku bitku na zapadu. Što se tiče same 1915. i situacije na bojištima, zapad je bio u jednom zapadne snage, dakle snage Antante, Velika Britanija i Francuska su bile u jednoj taktičkoj poteškoći. Naime, e, taj stabiliziran front i ti te stotine, stotine kilometara iskopanih rovova su zapravo onemogućile vojni manevar. A kako je dio zapadnih zemalja bio okupiran, Belgija i dobar dio Francuske, zapad je bio zapravo pred imperativom e, ofenzive tokom 1915. i to ako ikako moguće naravno e, uspješne ofenzive. Procijenjeno je, i to su vojne glavešine zapadnih zemalja procijenile da će zapadno bojište biti odlučujuće bojište Prvog svjetskog rata. Ono što se pokazalo tokom 1915. da su zapadne vojske vrlo neuspješne bile na taktičkoj razini. Naime, pokrenut je na zapadu cijeli niz ofenzivnih operacija, samo ukratko ovaj, da ih nabrojim bez analize pojedinih bitaka. Zbila se prva bitka u Šampanji, zbila se ofenziva kod Nev Pela, zbila se druga bitka u Artoa, zbila se bitka kod Festibera, pa Argona, pa druga bitka u Šampanji, pa bitka za Los, pa treća bitka u za, Artoa. To su sve e, zapadne ofenzive i doslovci ni u jednoj jedinoj oni nisu uspjeli naći rješenje za njemačke rovove. S druge strane, Njemci su tokom 1915. pokrenuli jednu jedinu ofenzivnu operaciju na zapadu, to je druga bitka kod Ipra, ona je poznata po tome što je tamo prvi put upotrebljen iperit i tamo se pokazalo da iako su upravo zahvaljujući uporabi Perita postigli određenu taktičku prednost tokom bitke, da Njemci ne mogu iskoristiti tu taktičku prednost jer naprosto u datom trenutku nisu imali rezervi koje bi ubacili u tu rupu koja se stvorila u savjetničkoj obrani. Nakon što su krajem 1914. prostavljene vojske iscrpljene nakon početnih operacija stale, od La do tromeđe Švicarske, Francuske i Njemačke na zapadu i od Baltičkog mora do Karpata na istoku, nova je granica podijelila Europu. Na toj više od 2500 km dugoj granici ukopale su se vojske Prvog svjetskog rata podlikava žica, izum američkih uzgajivača stoke iz 1870. godina dijelila je vojske. A na toj novoj granici protezali su se nekoliko tisuća kilometara dugi rovovi u kojima su vojnici živjeli i umirali. Načini na koje su zapovjednici pokušavali razbiti tu pat poziciju bili su, kada je u pitanju zapadno ratište, uglavnom nemaštoviti i užasno skupi u ljudskim životima. Neki vojni zapovjednici počeli su sumnjati u način na koji se vodio rat. Jedan od tih zapovjednika bio je general Sir Henry Rawlinson. Moj novi front ravan je poput mog dlana. Teško je naći bilo kakav zaklon, a moj zapovjednik kaže mi da trebam otvoreno napasti, jer tako to i francuzi rade i u tome se jako trude. To će nas skupo koštati i na taj način nećemo daleko stići. Taktika bila vrlo nemaštovita i obično se počinjalo sa vrlo jakom topničkom pripremom koje koji put znala potrati pola sata, sat, dva sata, ali koji put kao što ćemo vidjeti doslovce i danima. Sama topnička priprema je definitivno je neopozivo eliminirala svaku mogućnost iznenađenja. Nakon te dugotrajne topničke pripreme krenuo bi napad pješaštva. I sad to pješaštvo ili bi uspjelo probiti nekako prvu liniju ili ne bi. Ako bi u oba slučaja su gubici pješaštva bili grozomorno visoki, jer ih je u pravilu s druge strane su ih čekala strojnička odjeljenja. Strojnica je bila najmoćnije, zapravo najsmrtonosnije oružje ovaj, Prvog svjetskog rata i nitko nije znao, nitko nije uspio pronaći rješenja kako se nositi sa tim oružjem. Tokom vremena došlo je do nekakvih taktičkih promjena, pa su recimo Britanci izmislili malo drugačiji sistem baražne paljbe koja je zapravo pokrivala njihovu pješadiju u napredovanju. Ali tu se moralo biti, kako bi napredovala njihova pješadija, tako bi napredovala britanska topnička paljba. Ali tu se moralo biti strahovito precizan, e, zato da se ne bi pobila, ne bi pobila vlastita pješadija. Njemci su vremenom patentirali takozvanu taktiku proboja. Kada ne bi napadali, dakle ne bi napadali po cijeloj dužini bojišta, nego bi izabrali nekoliko točaka na tom bojištu i pokušali probiti ovaj, te točke. Ali u osnovi su to sve bile teme s varijacijama. Tek definitivno slabljenje i unutarnji kolaps e, njemačke vojske u drugoj polovici u jesen 1918. je zapravo na zapadnom bojištu razriješio ovaj problem rova Na drugim bojištima problem rova nije postojao, e, odnosno svako ne, u, u toj mjeri kao na zapadu. Na istočnom bojištu se može vidjeti kako su išle ofenzive bilo ruske, bilo austro-ugarske, bilo njemačke, se linija bojišta znala pomicati od ofenzive do ofenzive nekoliko, desetaka, pa čak i nekoliko stotina kilometara u jednom ili drugom smjeru. Usporedbi radi o cijeloj bici na Somi su Britanci uspjeli napredovati za 4,5 mjeseca 8 kilometara. Kada se krajem 1914. stabiliziralo bojište na zapadu, obje strane podigle su sustav rovova. Isprava su to bili na brzinu iskopani jarci. Kako je prolazilo vrijeme, sustav rovova postao je sve složeniji. Na istočnom frontu rovovi i bodljikava žica suprostavljenih vojski nekad su bili udaljeni i kilometrima. Rovovi nekad nisu bili ništa drugo osim plitkog, slabo povezanog jarka s dva ili tri grma bodljikave žice ispred njih. Veza s pozadinom često je išla preko otvorenog zemljišta, skoro da i nije bilo pričuvnih položaja. Na zapadu je bilo drugačije. Pojas ničije zemlje uglavnom je bio široko 200 do 300 metara, ali na ponekim dijelovima ratišta rovovi su znali biti udaljeni samo 20 metara. Ponekad se znalo dogoditi da pojas bodljikave žice koja je dijelila rovove zajedno održavaju vojnici suprostavljenih vojski. Iza rovova u pozadinu je vodio još jedan niz rovova koji je završavao pričuvnim borbenim položajima, koji su sa svojom podlikovom žicom i pomno planiranim sustavom rovova i zamunica nalikovali prvoj borbenoj liniji. U početku rata ti su položaj bili uglavnom jarci koji su na brzinu iskopali vojnici kako bi se zaštitili od ubojite topničke i strljačke vatre. Međutim, kada su vojske stale i kada je počela zima, položaji su se počeli uređivati. Na zemlji gdje je voda bila blizu površine, bilo je teško naći čvrstu zemlju kojom bi napunili vreće, pa smo nekoliko tjedana radili grudobrane od žitkog blata. Drvo za potpornje pribavili su inženjerci. Te velike balvane zajedno s valovitim limom, čeličnim pločama i bezbrojnim vrećama zemlje prenosili smo na bojišnicu u tišini tijekom noći, dok smo radili na rovovima i grudobranima, drugi su razvlačili velike kolutove žice ispred rovova. I dok smo sve to radili, po nama su pucali njemački snajperi. Kada je krajem 1914. njemački glavni stožar uvidio da neće moći uništiti francusku vojsku i britanske ekspedicione snage i da od zauzimanja Pariza neće biti ništa, zapovjedio je svojim vojnicima da se ukopaju i drže položaje. Ali prije ukopavanja njemačka se vojska povukla na uzvisine i brda. Time njemačka vojska nije samo dobila sjajan pregled ratišta, već je britanskim i francuskim vojnicima ostavila položaje na kojima su se rovovi nakon jače kiše ili otapanja snijega pretvarali u potuke ili bojice. Tijekom jeseni, zime i ranog proljeća rovovi su bili natopljeni vodom. Vojnici, ako ne bi stajali u vodi do gležnja, koljena ili neki put i do pojasa, morali su provoditi dane i tjedne gazeći po žitkom i dubokom blatu. Tijekom proljeća i ljeta barem je bilo suho, ali rovovi u kojima su carevali štakori i miševi, u kojima je stotine tisuća vojnika boravilo 24 sata na dan i iz kojih se često puta zbog žestoke vatre nisu mogli iznijeti mrtvi i ranjeni, niti u to vrijeme nisu bili podnošljivi za vojnike. Tijekom 1915. godine usprkos niza žestokih krvavih bitaka, bojišnica na zapadu jedva da se promijenila. Na istoku ruska je vojska pretrpjela težak poraz kod Gorlice Tarnova. Te godine Italija ušla u rat na strani sila Antante i Europa je dobila novo ratište, rijeku Soču. Ali usprkos tim događajima 1915. ušla je u povijest kao godina zastoja. Sljedeće 1916. godine zapovjednici prostavljenih vojske odlučili su razbiti pad poziciju na ratištima. Ta će godina ući u povijest kao godina velikih bitaka kojima će milijuni vojnika izgubiti svoje živote ili će biti ranjeni. Kakvi će biti rovovi ove sile o zemljištu? Dakle, nije bilo isto kopati rovove u Flandriji ili negdje u Brdima ili negdje recimo na, na Soči, na Eh, austro-ugarsko-talijanskom bojištu, ali oni su postali vremenom doslovce prostori u kojima se živjelo. Eh, jedan od velikih problema s kojim su se na početku susreli je bila takozvana nožna bolest ili rovska bolest nogu, naprosto zbog eh, dugotrajnog stajanja u blatu, vlazi i tako dalje se razvijala određene bolesti koje su rezultirale i uslijed nedovoljno kvalitetne obuće se razvijale određene bolesti koje su veoma često završavale e, amputacijama. To se recimo nakon istnog vremena razriješilo tako da su mnogi rovovi zapravo bili podzidani bilo daskama, bilo nekim drugim materijalom. U njima su bile u zemlji izdubljene doslovce prostorije u kojima su ljudi živjeli. To je išlo recimo toliko daleko da je austrougarska vojska 1916. na dijelu bojišta prema ruskoj vojsci e, napravila rove duboke 8 metara. onda bi se, vojnici bi se penjali po posebnim ljestvama i tako, ovaj, kada bi za to bilo potrebe da bi ušli ili izašli iz njih. I tamo su bili uređene de facto nekakve, recimo to tako, prostorije za život. Oni su naravno u tim rovovima bili i dobro zaštićeni od e, topničke paljbe, međutim pokazalo se da kada bi Rusi u doba ofenzive e, generala Brusilova došli do, do tih rova, do sastarske vojnice mogli ili poginuti ili se prerati, trećeg nije bilo. Soma je bila tiho bojište. Od kraja 1914. malo se toga događalo oko te rijeke. Francuska vojska branila je to područje topništvom i malobrojnim isturenim pješačkim postrojbama. Kada su Britanci preuzeli taj dio zapadnog ratišta, počeli su s agresivnim akcijama, ali to su uglavnom bile izviđačke akcije. Ali u prosincu 1915. počela se planirati velika ofenziva na zapadu i Soma je postala zanimljiva francuskom i britanskom zapovjedništvu. Cijela priča je krenula 1915. U, na tom sastanku 5. prosinca u Šantiliju gdje je franski zapovjednik general Joffre zapravo tražio eh, i prvo koordinaciju po svim frontovima i odlučnu, veliku odlučnu bitku na zapadu. Bitka na Somi je bila zamišljena kao velika ofenziva zajednička ofenziva Francuza i Britanaca na zapadnom bojištu, istovremeno da bi se vezale u potpunosti njemačke snage, otprilike u isto doba trebala je krenuti ruska ofenziva na istoku, italijanska ofenziva na Soči. Ofenziva je bila tempirana za ljeto 1916. godine. U njoj je trebalo sudjelovati otprilike 39 francuskih divizija, su bile raspoređene e, južno od i otprilike 30 ili do 30 eh, britanskih divizija koje su bile raspoređene sjeverno. Prvo pitanje je zašto ljeto, a zašto ne ranije, krije se u činjenici nepripremljenosti Britanaca. Oni su tokom 1915. uspjeli stvoriti masovnu vojsku, međutim, ta masovna vojska prvo nije bila uvježbana, drugo nije bila opremljena, treće imali su posebno velik problem u proizvodnji granata nakon što su nekako uspjeli riješiti problem kvalitete granata, sad su imali problem kako da ih proizvedu dovoljno, s obzirom da se pokazalo da je prvi svjetski rat grozomorno velik potrošač granata, daleko veći nego što je bilo tko očekivao. Kada je postalo jasno da njemačka vojska neće ispuniti šlifanom plan, Helmut von Moltke mlađi, načelnik njemačkog glavnog stožera, pao je u očaj. Car Wilhelm II smijenio ga je i za njegovog nasljednika imenovao generala Eriha von Falkenhayna. On je za 1916. planirao ofenzivu koja je trebala razbiti pad poziciju na zapadu. Na Božić 1915. Falkenhayn je poslao caru pismo. U njemu je napisao da je Rusija paralizirana na istoku, ali da bi daljnji rat protiv nje bio uzaludan. Izlazi iz pad pozicije nalazio se na zapadu. Francuska je dosegnula točku loma – ako uspijemo njezinom narodu otvoriti oči prema činjenici da se njihova zemlja nema ničemu dobrom nadati u ovom ratu, tada će se ona slomiti i tako će Engleskoj iz ruke biti izbačen njezin najbolji mač. Falkenhayn je namjeravao slomiti Francusku tako što će francusku vojsku prisiliti da vodi bitku u kojoj će njezine snage tako istrpiti da više neće biti sposobne za nastavak rata. Zato je on za poprište te bitke odabrao Varden, mjesto koje je za Francuze bilo gotovo sveto. Francuska vojska ubacit će sve što ima u bitku za taj grad. Falkenhayn je od Vardena, po riječima Winstona Churchilla, namjeravao napraviti nakovanj na kojemu će do zadnje kapi krvi izudarati francusku vojsku. U isto vrijeme, zapadni saveznici planirali su bitku u kojoj je do zadnje kapi krvi trebala iskrvariti njemačka vojska, govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Žofra pri tome nije zanimalo to što je to bilo područje, odnosno dio bojišta, doslovce bez ikakve strategijske važnosti, čak vrlo, vrlo malena taktička važnost. E, nije ga zanimalo to što su Njemci na tom dijelu bojišta izuzetno dobro ukopani, što su njihovi obrambeni položaj izvrsno pripremljeni i na kraju krajeva on je potpuno zanemario e, činjenicu da praktički u tom dijelu bojišta nema važne željezničke pruge, željeznica je krvotok prvog svjetskog rata, njome putuje sve vojska, hrana, municija, gorivo, lijekovi i tako dalje. Na kraju je, s obzirom na to da se Žofrov glas ipak recimo to tako ovaj, najviše slušao, odlučeno da će se u ljeto 1916. pokrenuti ta eh, velika ofenziva na Somi i sad naravno kad već tamo nije bilo nikakvih mogućih strategijskih i gotovo minimalnih taktičkih ciljeva, onda je naravno pitanje zašto onda uopće tamo ofenzivu, osim ovog političkog razloga, dakle, uvlačenja i što je moguće više Britanaca u jednu nesumnjivo veliku bitku, zato što je on zapravo imao ideju da natjera njemačku vojsku da iskrvari. Francuski i britanski zapovjednici odlučili su da se na Somi, rijeci koja sporo teče kroz sjevernu Francusku, pokrene velika ofenziva. Njezin glavni teret ponijeće britanska treća i četvrta armija. Ofenziva je trebala rasteretiti francusku vojsku kod Vardena koja je bila na izmaku snaga i probiti njemačke položaje i tako stvoriti krizu u njemačkoj obrani. Kako se bitka na Somi pretvorila u jednu od najvećih vojnih katastrofa, poslušajte sljedećeg četvrtka.